baramukize inshuti namwe bakunzi b'ibiganiro bya radiyo isanganiro nongera ndabaye ikaze mu kiganiro isobanuro ijambo ry'imana ubushikiro ngo kivuye muri vuga gushika gihe muri kiliziya katolika bahimbaza ivuka rya yezu kristu ngo ni kiringa abakristu bitegura kugira ngo bahimbaze uyu munsi ibyo biruko mu gihe mu madini amwe amwe hoho uyu munsi ivuka rya yezu batawuhimbaza mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurabira hamwe ikiringo gitangurira ihimbazwa ry'ivuka rya yezu bw'igihugu ingene gitunganywa mu madini atandukanye mbega uwo munsi wobuhimbazi waco kimwe mu madini yose ico kiringo gitegekanijwe kwitegurira munsi mukuru w'imana mbega bamwe n'abandi babigenza gute mu madini atandukanye ijambo ry'imana rivuga ku bijanye n'ico kiringo ibi ni bimwe mu bibazo tugiye guca hirya no hino muri kino kiganiro mwateguriwe nanjye rirya gahimbare sangwa ikaze 呀， 哟喂， 别吓唬我， 我是一大男人。 kino kiganiro Patiri arangurira ubutumwa bwa Kiliziya Gatolika muri Diocese ya Bujumbura atangura yidondora aratubwira icyo ari cyo ubushikiro ngo muri icyo kiringo kandi abakristo bafise ibyo babwirizwa gukora ndi Padiri Paul Toyi nkaba jeje ubutumwa muri Diocese ya Bujumbura bw'amasamana n'inyigisho nkomeza kwemera none mwebwe muri ko murumviriza radiyo isanganiro ndabahaye mwaramutse mwani bakomeze muri kino kiringo muri Kiliziya Gatolika cita ikiringo cy'ubushikiro mbega ubushikiro e, ni iki ubushikiro ni bivuga amaza abakera abanyisirayeli bari barindiriye umukiza ko avukira mu gihugu cyabo none umukiza yaravutse araza mu bantu none natwe uko umwaka utashe muri ekereziya gatolika turitegurira guhimbaza ivuka ry'umukama wa yezu kirisito cyo gituma rero hari igihe cyo kwitegura icyo twita ubushikiro kuvuga turarindiriye guhimbaza umunsi mu w'ivuka cy'umukama wa Yesu Kristo eh, ariko kandi ko yamaze kuza turarindiriye ko azogaruka ubu ni nahazwa aje kuducira urubanza aje kuduhemba mugorore inzira ziwe imikokwe yose ifurigwe imisozi n'udutumba biringanizwe iminyuro igoramye igororoke ibidunduri biri mu nzira biringanizwe n'umuntu wese azobona urukiza rwanubiswe n'Imana turabisanga mu nshuri kwa Luka mu irandiko igabane gatatu kuva ku karongo ka kane gushika karongo ka gatandatu umukristo rero icamagariwe mu gutegura umutima wiwe kujya ku minsi mikuru twitegura ku mubiri abahabinzi bakaharura inzira eh, abamesa bakamesa natwe rero twitegurira guhimbaza ivuka ry'umukama Yesu Kristo kubw'umutima tugategura imitima yacu twayikuramwo ari ibyishime ari ikinyoma iki ngeso mbi zose kuko umukama ahashikirane mu mutima witeguye icyo nicyo gisabwa umukristo umukristo rero agasabwa nuko kurindira uramaza y'umukama guhimbaza ibibuka byiwe ariko kandi akizigira kuko ije umukama yatwemereye abirangura n'ibyo bikubikuru umukristo ahamagariwe gukora muri kino gihe cy'ubushike Hassan Ntakirutimana umukozi w'Imana mu idini rya Islam ngo ikiringo cy'ubushikiro mu idini rya Islam ntikizwi muri uwo mwanya twebwe nta gaciro tugiha ntidushobora no kubikora kuko duca tubiharura ko ari ari nk'ikintu cyazadukanwe eh, icyo nacyo urumva ntiturakibona mu nyandiko nk'umunsi twozo kibona mu nyandiko ngira ngo twofata ingingo ariko ubu nta ntiturakibona mu nyandiko iyo myiteguro nicyo gituma tutagishyira mu ngiro twebwe pasiteri bitanu yo mwungere umukozi w'imana aranguye ubutumwa mu ishingiro paniko silvanisi ryo mu kanyosha avuga ko ishingiro iwabo icyo kiringo cy'ubushikiro kitabaho ariko icyo kiringo ngo kirahimbazwa mu idini gatolika aho ikiringo cyo kwitegura bwiwe ngo umuntu yokwama yitegura buri gihe ubushikiro nta kinini ndabuzi ko ari giconze ni umubwirwa ukorwa mu idini nka katolika ni umubwirwa uvuga ngo kiringo umuntu umengo baba bariko biyegereza imana gusumba ariko ko ijambo ry'imana rivuga rivuga ko bibiri rivuga ngo twame twiteguye ko tutazi umunsi n'isaha tuvuga ngo ikiringo c'umukristo cyo kwitegurira kristo cyo kwitegurira yesu kuza kwiwe umuntu yitegura buri munsi iyo avyutse aritegura kuko atabazi uyu munsi ico uza kuvyara nico gituma ata kiringo kihari kiringo ni kuri buri munsi buri sa buri segonde uko umunsi uramutse noneho umugisha mwambwira muti mw'ishingiro pantecote jovalisi umuntu kwama yiteguye imisi yose ku munsi ku munsi egome umuntu yokwama yiteguye ku munsi ku munsi bitekanywa muri icyo kiringo umwaka urafise ibiringo byabo bikuru bikuru ego aritegura ku munsi ku ariko hari iminsi mikuru rero bihambaye nacyo bituma eh, noel iri mu minsi mikuru ihambaye kigira n'ikiringo zine zo kwitegura kugira ngo utekane ko umunsi twitegurira atari umunsi usanzwe si iminsi nk'iyindi kuko kuri uwo munsi by'ukuri duhimbaza amaza ya jambo mu bantu none tukajya rero twitegura kugira ngo twerekane eh, ku uwo munsi mukuru uhambaye cyane mbega muri uko kwitegura hari ibikorwa biba bitekanije muri icyo kiringo yego hari ibikorwa bwa mbere umutima hari kwitegura ku mutima hariho hamwe hamwe hamwe henshi hategekanywa inyigisho ku bakirisitu kugira ngo bashobore kwigishwa hanyuma kandi bakaronka n'isakamiye n'ikigongwe bitegurira eh, uwo uwo munsi mukuru w'ivuka rya yesu kirisito hari kandi n'ibindi bikorwa byiza umukristo atumiriwe kurangura ibikorwa by'ikigongwe aho nyine akarushyirizaho kuri ibyo byose bimutegure guhimbaza neza umunsi mukuru w'ivuka rya yesu kuko na yesu ivuka ryiwe yaje kugira ngo adukiza atugire neza none twitegura umunsi mukuru wiwe w'ivuka ryiwe tukaba tuwuhimbaza nuko natwe twitegura ku mutima no ku mubiri haba ku iwacu rw'iwacu tubona dufasha n'abavukanye mu idini rya isilamu ngo ntibahimbaza umunsi w'ivuka rya yezu ariko ngo mu gihe hari iminsi mikuru y'imana mu idini rya isilamu ngo naho nyine baritegura mu kwiyegereza imana kuruta twebwe mu bisanzwe uwo munsi mukuru haza ivuka rya y'umuvugishwa n'imana yesu kirisito uwo munsi mukuru mu bisanzwe dusanzwe tutawukora ariko rero bibiri hari mu kwitegura mu mutima kuko umutima mu isanzwe nicyo kibanza cya mbere cyo gutegura eh, iyo rero umuntu aze gutegura umutima ni ukuvuga ngo abagarukanye umwizero mwiza hagati yiwe n'uhoraho kuko imana icya mbere iraba n'umutima hanyuma rero bimwe bibogaboga mu mutima uhoraho agaca abiraba ku ntambwe igira kabiri yuko bihava bija mu bikorwa niho rero icya kabiri mu myiteguro haca hazayewe ibikorwa byo byo mu kibano hagati y'umuntu n’ubundi hagati y'umuntu n'utishoboye hagati y'umuntu n'imfubyi hagati y'umuntu n'abapfakazi ibintu nk'ibyo ivyo rero byose bikoreka muri iyo myiteguro bikitwa ko ari ukwitegura gushobora kuba gususa mu nzira imwe naho ibyitegurirwa bishobora kuba bitandukanye umukozi w'imana avuga ko mu gukora imyiteguro ngo bafite amajambo y'imana bishimikiza eh, kiza kuba umuco umurikira abantu n'ikintu kigaragaza hagati y'ukuri n'ikinyoma eh, uhora harabandanya ati ubwo rero uwuzobira amahirwe yo gushika muri uko kwezi aze yisonzeye uwuzoba agwaye nawe hanyuma cyangwa akaba ari ari ku rugendo arashobora kucisonzesha ariko agaharura ijya minsi akazayiriha mu nyuma wilayidi igihe amafunguro yaba arangiye ati muninahaze uhoraho allah rugira byose muninahaze mumushimire kubwo kuba yarabayoboreye mu kuri kubwo kuba yarabahangaje mu nzira irashikana kuhoraho e, aya n'amajambo atwereka uburyo bw'ingene imana idutegeka ukwitegura n'ingene dushika kuri uyu munsi mu kwitegurira umunsi mukuru w'ivuka rya yezu kristu tukaba turiko hamwe kandi n'ingene ico kiringo gitunganya mu madini atandukanye biyumva ingene bamwe n'abandi mu madini atandukanye bafata ivy'ico kiringo kugira mu yandi madini bavuga ko badahimbaza ivuka rya yezu kristu kuko ritanditswe mu bitabo bitagatifu ari naho ikiringo c'ubushikiro gitegurira umunsi w'ivuka rya yezu kristu muri ekereziya gaturika patiri paul butoyi avuga ko ivyo barangwa tubura byose byabaye none rero yezu yaravutse ni uko tuhimbaze umunsi wiwe mugabo muri bibiliya eh, abatwandikiye ijambo ry'imana icyo batasigaje inyuma ni ivuka rya yesu batubwiye umunsi kuko gisaba baba kahise n'abatushikiriza ijanye n'ukwemera mugabo iyo umunsi nawo kwama ari maso kwamagaze kugira ngo ntihagire kimujana mu nzira mbi kuko aya guhimbaza noheli biduha kuraba muri kazoza turaba turindiriye aho yezu azogarukira mugabo kukurindira yezu zogarukira bikadusaba kwama kuko kandi turazi ko ubwa mbere ho kiba caje mu mugirwa uko hashirwa kibanza gutegurwa hanyuma kigasozerwa bino bintu byose biri bituza kujana kugira ngo bishobore kuzuza ibyangombwa ibyangombwa bituma cemerwa imbere y'Ihoraho rero bishitse umuntu ntakore bya bikorwa by'ibanze bituma icyo gikorwa kizogenda kuzura iyo kizoshyikira nk'uwo mwanya urumva ko aba yamaze gutirigana kenshi rero turahanura abantu yuko igikorwa nk'icyo kiba kimirije hari iminsi mikuru yuko umuntu ateza kumenya aho atangurira imyiteguro ibikorwa ateza gutangurira ko buke buke gushika kuri cya gikorwa nyezina kuri wa munsi nyezina aho uzoshikira kugira ngo kinonosoke neza kandi yandikirwe ko yacujuje atagahazi karimo nubwo tuturira ikiganiro isano n'ijambo ry'imana cy'uyu munsi twariko turabira hamwe ibijyanye n'ikiringo cy'ubushikiro kiringo gitegura umunsi w'ivuka rya yezu kristu ikiringo giturikanije muri Ekereziya Gatolika mwumviye ko mu madini atandukanye badatunganya cyo kimwe ibijyanye n'icyo kiringo mufite icyo muterera mwandike ijambo kaje hama musige ikibanza muce mwandika ubutumwa bwanyu mu burungike ku nimero ijana na mirongo icyenda kubakoresha imirongo ya konete rao smart na limitere ikiganiro mwagiteguriwe nanjye Lydia Gahimbari nkaba ndabasezeye naho ubutaha insobanuro y'ijambo ry'imana